الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah muna farin cikin saduwar mu a daidai wannan lokaci a daidai wannan rana ta juma'a wadda take cikin kwanakin farko-farko na wannan wata mai albarka watan almuharram wanda ke shine wata na farko a wannan sabuwar shekara da ta kunno kai a wannan kwanaki shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina mana barka da al'amurra guda biyu barka ta farko barkan mu da kewayowar babban sallah tunda ba ma na aka yi don haka waɗansu fuskokin ba mu haɗu ba sai yau muna fatan ubangiji ala ya karɓi layyarmu da sallarmu da zikiran da muka yi cikin waɗannan kwanaki waɗanda ko suka samu daman zuwa aikin haji ubangiji ta'ala ya karfi sa'ayi da tsawafi da tsayawan arba da sauran manasik da aka aiwatar cikin wannan shekara wannan barka ta farko kenan barka ta biyu ina mana barka da sabuwar shekara domin wannan wata na al-muharram shine wata na farko a cikin jerin watanni na kalandar addinin musulunci a musulunce ta hanyar koyarwar alkur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rayuwar magabatan farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in babu wani tanadi da shari'a ta mana dangane da yin biki da zagayowar shekara ta hijira sannan kuma babu wani tanadi da shari'a ta yi mana dangane da yin biki don yin bankwana da shekarar da ta riga ta gabata abinda ake bukata lokacin da shekara ta shuɗe wata kuma ta zo mutum ya ɗauki izina ga cewa wannan shekara da ta wuce waɗansu shafuka ne har ɗari uku da sittin suka shuɗe a cikin shafukan littafin rayuwarsa wanda kuma ba za su sake maimaituwa ba abin da ya kamata mutum ya duba ya gani a cikin wannan shekara da ta wuce a mu'amalarsa tsakaninsa da ubangijinsa da mu'amalarsa tsakaninsa da mutan gidansa ko makwabtansa ko sauran 'yan uwarsa musulmi ina ne inda ya yi daidai don ya kara himma wannan shekara a ina ne inda kuma aka samu kasawa irin ta dan adantaka dan yi kokarin gyara yaya za a yi suke gibi na shekarar da sun cikin wannan shekara da muke ciki wannan shine babban abin da ake so mutum ya dauka ta fuskar ibada abin da ake yi a cikin wannan wata bai wuce azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi bayanin falalar yin azumi a cikin wannan wata ta fuska biyu fuska ta farko a kayyade fuska ta biyu sake ba kaidi fuska ta farko a kayyade dalilai sun nuna mustahabbancin yin azumin tasu'a da ashura tasu'a ranar tara ga wata ashura ranar goma ga wata yin azumi a waɗannan rane ko guda biyu sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ashura sunnarsa ta aikace da ta magance ta nuna haka ya azumci azumin ashura ya kuma umarci sahabbai su yi shi har ma kafin wajabta ramadan da ashura ɗin wajibi ne wajabta ramadan yasa aka sassauta hukuncin sa ya zama mustahabi a shekara ta karshe da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bar duniya ne yake cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azinci tara ga wata haɗe da goma ga wata don mu saba ma yahudu tun da su suna azintar goma ga wata ne kadai sai Allah bai kaddara rayuwar manzan Allah ta kai wannan wata ba wannan hadisi yana nan cikin sahihin muslim saboda haka karkashin wannan magana ta shi sai aka umar sai aka fahimci shar'antuwar yin azumin na ranar tasu'a haɗe da ashura wannan ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi babba ya shafi yara musahabi ne a larabtar da yara ko koyar da yara cewa su rinka yinsa wannan a takaice kenan amma a sake ba kaidi kuwa hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim da sunan abu dawud da sunan tirmidhi daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafificin azumi bayan watan Ramadan shine azumin da aka yi shi cikin watan Allah al-Muharram mafificiyar sallah bayan sallah ta farilla ita ce sallar da aka tashi aka yi ta cikin dare mutane na barci wannan kaga sai ya bada a bayyane a sake ba tsaidi nuna fifikon azintar wani bangare da wannan wata na almuharram cewa yana da falala yana da fifiko bisa ga dukkan wani nau'i na azumi in ban da azumin watan ramadan a cikin wannan hadisi da ke cikin sahih muslim to sai dai ba ba a samu cewa manzon Allah ya azumce shi gaba ɗaya ba idan mutum zai yi azumi a cikinsa don saboda ribatar falalar da annabi ya bayyana sai ya yi kokari wajen yin azumin kuma ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ya ɗauki ka'idar litinin da alhamis wanda dama akwai ta cikin kowane wata mustahabbancin yana karfafawa cikin wannan wata duba da wancan hadisi in ma bayan litinin da alhamis na kowane mako ya ƙara da ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ayyamul biyu nan na wata kamar yadda dama mustahabi ne a zuntar waɗannan kwanaki cikin kowane wata sai dai cikin wannan wata ko mustahabbancin na karuwa yana kara abaka saboda falalar da aka ambata wannan fa duk bayan ya riga ya ƙudura aniyar dama zai taso a da ashura imma kuma in himmarsa ta fi haka to sai azumin annabi dawud alaihi salam ahabbu siyami lallahi. siyamu dawud kana yasumu yawman wa yuftir yawman idan yayi wannan din ya dace da sunna amma ya azanci al-muharram daga farko har karshen sa to wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya azanci wani bangare na cikin sa banda tasu'a da ashura wannan ya dace annabi ya kudaitar sallallahu alaihi wa sallam waɗansu ayyuka ko da ake yi kamar cika ciki da sauransu da karban shara da ake yi da sauran waɗannan duk al'adu ne waɗanda suke canjawa da canjawar gari ko da canjawar kabila amma ba su da alaƙa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da ku gaba ɗaya yana mana fatan ubangiji ta Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da ya dace da koyarwar manzansa cikin wannan wata mai alfarma kuma ubangiji ta Allah ya sa dukkan ayyukan da zamu yi su zanto karbabu a wajensa ku yi hakuri bayan na yi mana wannan doguwar mukaddama dai in ce da mu da yawa daga cikin mu da suka zo domin tafsiri su yi hakuri za mu fara tafsiri daga laraba mai zuwa na bayrut in Allah ya kai mu na nan kuma daga juma'a mai zuwa amma a rashin kuwa ake uwar ɗaki tunda babu tafsiri kuma ba za mu tabar da yan uwa musulmi da suka yi wata take daga unguwanni da dama daga nesa don sauraron karatu ba na ga ya dace mu zauna da malam abdulwahab don mu ansa abin da ya saukaka daga cikin fatoyin da za ku iya gabatarwa daga nan har zuwa lokacin sallar isha kuma ita tambaya da ansa kamar yadda na faɗa mana a waɗansu lokuta na daban ɗaya ce daga cikin hanyoyin yaɗa ilimi a wurin malamai na addinin musulunci na da da kuma na yanzu akwai littattafai da aka yi akan su'alat na tambayi malam game da kaza ya ce mun kaza na tambayi malami na game da kaza ya ce mun kaza da dama daga cikin magabata sun wallafa sun wallafa littattafai a irin wannan sashi da haka a yanzu ba tare da wata wata ba kofa a buɗe take don bayyana tambayoyin ku tare da fatan tambayoyin za su zanto masu muhimmanci ba za mu taƙaiciya da cewa dole su zanto bangaren tafsiri ba sa'in iya shiga kowane irin bangare daga cikin bangarori in ne ba mu sani ba ba za mu ji kunyar mu ce muku ba mu sani ba na'am eh mai tambaya yana cewa azumin tasu'a da ashura idan ya dace da ranar asabar za a yi ko ba za a yi ba mai yawa dalilin da ya sa ya wannan tambaya shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba a yin azumi ranar asabar sai fa in ya zanto na wajibi ne wanda aka wajibta mu to dan haka yanzu idan ta a ko a shura ya dace da ranar asabar ya za a yi kenan tun da shi ba na wajibi bane ba yayin uwa abinda za ku lura shine abu ne ubangiji ta'ala ya riga ya kawo shi ko mutane suka karba hannu biyu kuma ake kan nema kuma an fara babu ja da baya insha Allah kasancewar shari'a din nan tsari ne na Allah na gaskiya ko masu neman shi mutane ne da suke sanwa al'umma alkhairi da kuma rayuwa ta adalci kasancewar waɗannan al'amura gaba ɗaya ba shi ke nuna in muna neman shari'a ba za mu gamu da cikas ba lallai mu gamu da cikas cikas iri biyu daga wajen kafirai waɗanda ba musulmai ba daga wajen rubabbun musulmai waɗanda ba sa son shari'a wannan cikas ɗin shine gishirin tafiya wajen kafuwar shari'a in aka zauna ha kawai ba cikas to masu neman ba za a gane kwazansu da himmarsu ba ballantana su zanto sun cancanta su tura amalanken shari'a ta kai gaci in dai babu cikas wannan cikas shi ke kara fito da mazaje a gansu kuma wannan cikas ba zai iya dakatar da shari'a ba da zai yi ta'ala kula da wani abu guda daya mutanen Chechenia tun daga shekarar 91 ko 92 Rasha take ya kasu zuwa yau gaba ɗaya Chechenia al'ummar su fuska al'ummar Kano ba ka duba ƙarfi karfi karfi irin na Rasha bama baman da rasha ta yi a duka kwanaki sati uku da suka wuce ko sati hudu da suka wuce a grozny turawa da kansu a cikin kafofin watsa labaran suke cewa ruwan bama baman da aka yi wa grozny ko balin ba a yi mata ba a yakin duniya na biyu ko balin ba a yi mata wannan ruwan bama bamu ba za ka ɗauka kaza ma ba za ta yi saura ba amma har ajiya wanda ya ji labari ajiya wanda yake bin kafofin watsa labarai na waje ya ji cewa a jiya ma an kashe sojan rasha guda hamsin an lalata tankar yaƙi wajen goma sha biyar a jiya ba wai shekarun jiya ba sun bar garin suna cikin duwatsu sai su faki ido sai su zo su tsare sojojin rasha su karkashe su ɗauki makamai su koma ciki rasha kawai harba rokoki take da ruwan bama bamai daga sama kan mai uwa da wabi ba bata san ma ina take harba ba saboda ba san inda mutane suke shiga ba to kaga wannan wata kankanuwar kasa wadda al'ummata ba su wuce na Kano ba suka haɗu da Rasha wadda nan cikin super powers a duniya kuma sun kasa burkushe ta ballantana kai wani mutum yanzu ka zo ka ce ka take shari'a a Najeriya duk wanda ke ganin zai take ta gashi da filin ko maganar cewa waɗanda suke magana akan shari'a wai baki ne galibi ba 'yan indijin ɗin Kano state bane ba wai baki ne saboda haka su koma jihohinsu su yi magana shari'a a shari'ar da za a yi a kano ta 'yan kano ce <laughs> to a faɗa mana wata irin shari'a ce musulunci ce kuma ce in dai musulunci ce Allah ce wa ma ka illa ka fatan linnas bashirin wa nazira walakin na aksar nas la ya'lamun shi qur'anin na duk duniya ne ba na kana bane quraishawa sune yan dangi ko ba ta ita qur'ani nasu ne na duk duniya ne quraishawa da aka saukar da alqur'anin da yaran su wala tana kai ba wai shekara nan baka jin larabcin ba to wai sai ka zo ka ce wai wai shari'a musulunci wai ta yan Kano ce yan Kano za su yi abin nan wannan magana da mataimakin gwamna yayi kamar yadda na faɗa su ko dai zanto yana wakiltar kansa ko yana wakiltar gwamnatin jihar Kano in yana wakiltar kansa kaga ya kamata gwamnati ta fito fili ta nuna matsayinta sai a san wani jami'i ne ke wakiltar kansa da waɗannan munanan kalmomi in ko yana wakiltar gwamnati ne fa to gwamnati ta faɗa cikin wani rami da ba za ta iya fitowa ba kurakurai ne ta bangare guda biyu kuskure na farko ta fuskar rayuwar yau da gobe ma da siyasar duniya din da demokarasi kuskure na biyu kuma ta fuskar abin da ya shafi addini abin da ya shafi rayuwar yau da gobe da siyasa da sanin ya kamata shi ne an yadda a constitution din kasar nan duk wanda ya zauna a gari ya shekara biyar zai iya ma fitowa ya yi takarar zama gwamna ba ma wai ya magana ce a kafa shari'a ba to ina jin dai Muhammad bin Usman ya fi shekara biyar Salisu Yahu ya fi shekara biyar Malam Abdullahi ya fi shekara biyar malamin mu Dr. Ahmad ya fi shekara biyar Ah, malam muhammad baban gida ya fi shekara biyar abdullahi pakistan ya fi shekara biyar ah, ah, ni ma na fi shekara biyar <laughs> ni na san cewa inda za a tambaya tsakanin waɗanda suke magana a yanzu cewa su da suke wannan kurara cewa Kano Kano Kano sai yan Kano za su ga suka fito suka wannan jawabin akwai waɗanda kafin a rantsar da su a wannan siyasar ba a san su ba haka ne ko ba kawai kafin a rantsar da su a wannan siyasar ba san su ba amma tun daga 1986 da na zanto cikin mutum hudu da suka wakilci jihar Kano a musabaka ta farko ta karatun Qur'ani a Sokoto Kano ta san da zamana a 1987 kuma na wakilci Kano a gasar karatun alkur'ani ta Najeriya gaba daya da aka yi a jami'ar Maiduguri kuma na zamo na daya a wannan shekarar da na dawo ina karatu a GATC Gamal Arabic Teachers College Gwale ina cikin karatu a cikin aji aka yi komin takarda cewa all the boys na Rumfa College karkashin jagorancin mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero suna nema na dan a karrama na jawo a Kano suna aka kira ne aka bani nan girma sarkin Kano a dobara da kansa ya mika min na bashi hannu muka gaisa ya mika mu a gaban jama'a wanda suka yi kabbara suka yi waɗanda suka yi tafi suka yi shi da sarkin da a wannan taron haka aka yi a shekarar 1988 na wuce na je na wakilci Najeriya da sunan Kano a gasar karatun Qur'ani ta duniya ni ne dan Najeriya na farko da ya fara wakiltar Najeriya da sunan Kano State a gasar karatun Qur'ani ta duniya da aka yi a birnin Makka a ajin da shine na kololuwa haddan qur'ani gaba ɗaya fara tajwidi tare da tafsiri cikin harshen larabci kano ta san da zama na ko ta san da zama na ba wa nuna mana shi wanda ya je wanda yake wannan surutun a ina ya taɓa wakiltan Kano ko a ungogo ya wakilci Kano a lokacin gwamna wasi a lokacin gwamna wasi aka zo aka kafa kwamiti na gyaran ilimi a Kano wanda aka sa Alhaji Ado Gwaram wanda shine sakataren gwamnatin jihar Kano a yanzu shine shugaban kwamitin ne memba ne a cikin wannan kwamitin da sunan Kano State ne memba ne ina da amfani cikin kwamitin ba ni da shi nayi ban yi ba Kano dai ta sa ni in zanto cikin adadin mutanen da za su gyara mata ilimi a yanzu maganar shari'a ɗannan nan da ake yi gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti gwamnatin jihar Kano ta kafa shari'a implementation advisory committee na nan ina mai duguri da azumi aka sanya suna na cikin members na kwamiti kuma gwamnatin ce mai ci yanzu ta wannan maganar kuma ita ce ta ce yanzu shari'a ta ta 'yan Kano ce kuma cikin members na kwamitin yanzu muna nan muna jira a kore mu kenan domin na san adadin mu da dama waɗanda ba 'yan asalin haifaffun Kano bane ba amma muna nan a Kano mun zauna mun yi kaka gida ko da magana to muna nan mu jira a kore mu daga kwamitin koya za a yi muna nan muna jira tun da zai yan Kano ce jira muke mu ga san maci gwamnati ba ta san mu sai mu fita daga kwamitin mu kyale shari'a ga yan Kano ya rage na kuma a sake cewa duk wanda ba dan Kano ba ya fita daga Kano to sai mu ga suwa za su rage a Kano abin da nake tambaya ga wannan jami'in gwamnati ya faɗa mana tarihin waɗansu unguwanni na Kano da aka ba su waɗansu sunaye mu mun jahilci me yasa ka fasa wannan sunayen an ce dai akwai zangon bare bari har da waliyai ma wajen ko sannan kuma akwai tudun nufawa sannan akwai katsinawa akwai kuma daurawa akwai akwai agadasawa akwai yola duk dai suna nan a faɗa mana tarihin waɗannan unguwannin shi kawai muke so shin wanda yake cikin wannan unguwannin shi ma zai shiga shari'ar Kano ko ba zai shiga ba kuma a Kano ba aka zo aka yi siyasa a Kano din nan aka samu kansila da ya wakilci mazaɓan brigade ya zamanto iyamuri aka samu wani daga sabon gari iyamuri aka samu wani rabe aka samu wani menene duk a Kano to a yanzu haka cikin gwamnatin da take ci yanzu din akwai waɗanda aka ce asalinsu daga yammacin ƙasar nan ne idan an ba asalin asalin shi ɗan na dai ne ɗan ofc ne kuma yanzu yana cikin gwamnati ya yi kane kane in halin faɗa ya za mu faɗa nan gaba to shi ma zai fita daga Kano ko ba zai fita ba to saboda haka wannan magana ce ta jahiliya a tarihi ba wanda ya fara cewa yan gari ba ruwansu da baki sai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan madina shine ce la in ana ila madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal in mun koma madina sai yan gari sun kori baki kai su sa musu baki sai Allah ce walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun a tarihi shi ya fara faɗin wannan sai yanzu aka ta wannan a Kano wannan shi ne kawai abin da za mu iya cewa game da wannan lallai kalma ce mai muni ta fuskar siyasa ta fuskar addini ta fuskar demokarasi wanda da yi wannan kalma ya saba demokuraɗiyya ya saba wa ah, siyasa ya saba sanin ya kamata bayan ya saba Allah ya saba manzansa shari'ar musulunci ta duk duniya ce kuma wani yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne makka ya sami daman kafa shari'a a makka sai mutanen makka suka kore shi sai ubangiji ya bashi izini ya yi hijira ya koma madina daidai sai ya kafa shari'a ina shi ko ina ne ba ko ne ko dan gari da ya bar duniya yan madina suka ba su ce dole na su ne shugaba ba sai abubakar ya zama halifansa abubakar dan maka ne ko dan madina ne abubakar da ya bar duniya sai umar ya mai gurbinsa shi umar din nan dan maka ne ko dan madina ne da aliyu ya zama halifa ya koma iraki da zama ya shugabanci duniyar musulunci dan iraki ne ko dan maka ne muawiya ya gwamna a sham dan maka ne ko dan madina ne ko dan a'a to ya za ka yi kuma a duniya duk ƙasar da kaga ta ci gaba duk kasar da kaga ta ci gaba duk garin da ya ci gaba yakan ci gaba ne gwargwadon yadda ya tara baki saboda baki kowa zai zo da basira da hankali da tunani irin nashi sai ya taimaka wajen ciyar da garin gaba to sai a samu baiwa da yawa da gwakwale da yawa waɗanda za su taimaka wajen ciyar da garin yanzu yau amerika ta zama amerika ne don saboda su turawa ne su kadai galibin wanda suka ciyar da amerika gaba indiyan daji irin barbaran yin yawa ɗan nan ubansa ɗan cana uwarsa baturiya da wani mutanen indonesia da wani mutanen india da wani mutanen pakistan su ne suka ciyar da su suka haɗu suka mayar da amerika amerika suka ciyar da ita gaba a yau idan kana da wata basira amerika in ka ji za a iya baka nationality matukar za a amfana da kai likitoci yan Najeriya da suka je sun suka yi karatu aka na su tahowa nawa ne aka amerikantar da su aka ba su takarda cewa su yan kasa ne to duk inda yake shugaba wanda yake yana tunani wa al'ummarsa ba tunanin kansa ba tunani wa al'ummarsa ba tunanin kansa ba zai kawo al'ummar ne duk abin da zai ciyar da al'ummar gaba ba abin da shi ba zai ciyar da shi gaba